беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец падрыхтаваны яшчэ гадоў десять таму доўга ляжаў па менскіх выдавецтвах у перакладзе на расійскую мову ў девяносто другім быў апублікаваны ў часопісе нёман фрагментамі з'яўляўся ў розных перыёдыках у тым ліку у нашай ніве і на радыё свабода але асобнай кнігай пры жыцці аўтара так і не выйшаў і вось сёлета віленскае выдавецтва рунь нарэшце надрукавала шматпакутную кнігу Лявон Лускевич з эпохі в эпоху расказвае пра падзеі персанажаў і адрасы віленскай беларушчыны. Да гэта дадаюцца план горада з пералікам аб'ектаў імянны паказальнік дзясяткі здымкаў на вокладцы вострая брама. Сам аўтар у прадмове піша, што не прэтэндуе, каб ягоная праца разглядалася як навуковае даследаванне ці ў сістэматызаваны турыстычны даведнік гэта позірк старога беларуса веленчука карэннага жыхара вільні на бясконца любы яму горад конец цытаты вільня старая сталіца калыска беларускай культуры нібы згублены шанец беларусі надта ж далёкая ад цяперашніх нашых менскіх рэаліяў гэтаксама далёкая як і праўдзівая беларушчына якая тут у вільні ніколі не была савецкай не тут янка купала якуб голас максим танк ператварыліся ў песняроў сацыялістычныя явы тут яны былі проста паэтамі яшчэ не вялікімі але шчыралюбімымі у прынцыпе нікуды не дзяецца беларуская вільня апісаная лявоном луцкевичам гэта у беларусі паменіла беларушчыны а разам з ёй паменіла і любові здавалася б прыйдзіце і возьмите не так вядома як лукашенко дыпламат жлудка які краў у віленскіх бібліятэках кнігі прыйдзіце як у храм каб ачысціцца і прасвятлець не ходзяць жа ў храм па абразы скажаце мяжа візы кошты рацыя але гэта занадта малыя перашкоды для духу які прагне прыпасці да першакрыніцаў прыйдзіце ў горад які яшчэ ў міжваенны перыяд паэт жылка назваў крывіцкай мэккай яна чакае сваіх пілігрымаў новая кніга лявона луцкевіча падалася нам дастатковай нагодай для таго каб высветліць месца вільні ў свядомасці сучасных беларусаў следам за аўтарам вандровак павільні мы не будзем рабіць навуковага даследавання для якога яшчэ не прыйшоў час а толькі прасочым тыя душэўныя зрухі якія выклікае ў людзей старая беларуская сталіца сергей харыўскі згадаў аўтара кнігі лявона луцкевича опус цытатум Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Выбітны архітэктар Лаўрын Гцевіч, які між іншым паставіў копію рымскага сабора святого Пятра ў маляцічах лямсціслава, пахаваны ў вільні на цінтары старажытнага касцёла святого стэфана побач сённяшнім аўтавакзалам які бачны кожнаму хто прыязджае ці ад'язджае з беларусій і ў беларусь лявон луцкевич меркаваў што гуцевіч пахаваны на старасветскіх віленскіх могілках росы дзе сёння ўжо ёсць магіла самога спадара лявона ён не быў гісторыкам не быў мастацтвазнаўцам ягоная гісторыя вільні гэта унікальны фальклор сплеценыя ўласнымі ўяўленнямі і пачуццямі асабістыя і запазычаныя ўспаміны гістарычныя і мастацкія даведкі чуткі і показкі і як кожны фальклор ён быў неадрыўны ад постаці самога выканаўцы ад ягонага голасу і жэстаў аднаго разу мне давялося пабываць у лёхах віленскага касцёла святого духа Знаёмы ксёнз запрасіў мяне туды на экскурсію разам з французскімі археолагамі. Лёхі гэтага касцёлу шырэйшыя за сам касцёл і спускаюцца на некалькі паверхаў глыб. У гэтых катакомбах за некалькі стагоддзяў пахаваныя тысячы людзей. Часам труны ляжаць адна на адной. Існуе старое віленскае паданне, паводле якога ўваход сюды сцеражэ белы міх, які аднаго разу перапудзіў жаўнераў маскалю якія вартавалі касцёл на загад мурав'ёва дык вось працяг гэтага падання ведаў толькі лявон лускевич калі вільню занялі немцы у першую сусветную вайну дзядзька спадара лявона иван луцкевич вызваўся спраўдзіць гэтыя расповеды пэўныя ўлады ў горадзе не было а таму была магчымасць без усялякіх дазволаў злазіць у касцельныя катакомбы. Дамовіўшыся з вартаўніком, Іван Луцкевіч аднаяначы спусціўся па вяроўцы ў тыя самыя скляпенні. Ажно раптам вяроўка парвалася, і ён упаў. Калі падняўся, то пабачыў насупраць сябе белого міха. Чыкнуўшы запалкаю, разгледзеў, што гэта мумія, якая выпала са спарахнелай труны. Падобных мумляў тутака тысячы менавіта Іван Луцкевіч наноў адкрыў свету вялікі некропаль касцёла святого духа. Доўгі час недзе да тридцатых гадоў тут было нешта накшталт кунсткамеры, куды хадзілі цікаўныя. Калі я ішоў гэтым сярэднявечным вусцішным лабірынтам следам за мніхам жывым дамініканцам у белым каптуры, я прыгадваў артыстычны выклад гэтай гісторыі з падаром лявонам блукаючы па авуках старой вільні па справах цябе з іх я найперш прыгадую ягоныя беларускія інтэрпрэтацыі віленскай гісторыі апавяданні лявона луцкевіча спляталіся адно за адным у бясконцы ланцуг повесь што паядноўвае нас з бясконцасцю часу бясконцасцю вільні у якім касцёле браў шлюб браніслав тарашкевіч чаму луцкевічы і аляхновіч прынялі кальвінізм што падавалі і што гралі ў рэстарацыях штраля як апранаўся леў вітам дубейкаўскі і які голас быў у айца александра каўша лявон луцкевіч быў няпросты носьбітам традыцыі ён быў яе палымяным прапагандыстам нават калі ён чуўся блага ці быў стомлены у летні сквар і ў марозную непагадзь калі яго хацелі чуць ён заўсёды быў бо ўважаў сябе не толькі за чычароны але і за астатняго магіканіна не савецкая беларушчыны ў вільні толькі ён ужо мог з пэўнасцю паказаць месцы дзе быў мячэт лютаранскія могілкі кнігарня станкевича бібліятэка чытальня веды друкарні мяскарыны паказаць тую вільню якой не будзе ўжо ніколі ёсць гэткае старое віленскае паданне. Неўзабаве, як памёр кароль Жгемонт Август у вільні пачала з'яўляцца ягонае здань. Калі на небе ўсплывала поўня, яна выходзіла на вяршыню гадымінавай гары. Адсюль кароль нябожчык доўга глядзеў на любую вільню да хараства і святасці, якой ён гэтулькі прыклаў намаганню. Тут пад гарою у катедры спачываюць яго найлюбімыя жонкі, заўчасна памерлая юная Альжбета і барбара, горыч ад страты, якой ён не здолеў згасіць да самай свае смерти каралеўская постаць абходзіла катедру доўга кленчыла ля трунаў жанок потым абыходзіла пакоі і залі вялікакнянскага палацу затым здань жывімонта ўваходзіла ў засень саду радзівілаў дзе адбылося яго найпершае спатканне з каханай барбарай і як толькі завострай брамы пачынала віднець каралеўская здань раставала аднак кожнага разу як жагімон з'яўляўся на гары ўсё з большым сумам ён глядзеў на красуню вільню Час і людская нядбайнасць панішчылі адну за другой памяткі дарагія каралеўскаму сэрцу. Амаль дашчэнту разбурыўся старажытны замак Гедыміна, нічога не засталося ад ніжніх замкаў, ад палаца Барбары, ад Радзівілаўскага саду. Не засталося і знаку ад былое пахавальні каралёўскіх жонак у цалкам перабудаванай катедры. Неяк здань караля ізноў з'явілася ў поўню на гары. Доўга-доўга стугой углядзеў жыгемонт Аўгусту ніз, а пасля скалануўся і заламаў рукі ў адчаін. Больш ён не вяртаўся ніколі. Не ведаю, ці наканавана ценю Лявона Луцкевіча бачыць вільню вільня нібы ўвесь час рэстаўруецца і дабудоўваецца. У яго гэта не выклікала непрымання, і ён паўтараў увесь час, што вільня толькі харашэе. Адзінае, што знікае з яе незваротна, гэта непаўторная віленская беларушчына, жывы суплёт традыцыяў разам са сваім фальклорам, апошнім носьбітам якога і быў спадар лявон. А ці ведаюць пра помнікі беларушчыны і пра саму беларускую вільню людзі, якія ў гэтую хвіліну ідуць па менскім праспекце францішка скарыды. З такім пытаннем звярнуўся да інакоў северын квяткоўскі. Першым да каго я звярнуўся з пытаннем быў студэнт гістваку ВДУ. Плошча гідэміна, вежа гідэміна, а больш нічога не ведаю. Хаця быў там неаднаразова. Хлопец, які гуляў з дзяўчынай па набярэжнай свіслачы, таксама быў лаканічны. Это был центр этого княжества, и разговаривает он на белорусском языке. Лысы маладзён на пляцы перамогі. Канешне, я прашу правашэння, але я ў вільні быў усяго адзін раз. Гэта было ў, у маім маленстве. Таму я не памятаю, якія там помнікі ёсць. Гэта быў адвечны беларускі горад. Не, не так давно гэта ўсё произошло на перадні одна э, тыш э, там то ли семнадцатого то ли пятнадцатого года курсант вышэйшай школы міліцыі які піў лімонад недалёка ад сваёй альма-матар не ніяк не ну как вам сказаць я вчым аддахну я ж не магу сосредоточиться все то у нас было беларусаведзе так што мы много знаем пра гісторыю сваёй краіны Шукаючы адказу на мае пытанні, два сябры за столікамі перад кавярняй гарачы шакаляд уступілі ў спрэчку. А можно я, можно я расскажу? Вот для меня, когда я первый раз посетил Вильнюс, для меня это был истинно белорусский город. И сейчас является э, таким городом, который... Да ну брось. Э, Это город, в котором олицетворяется вот для меня Беларусь, например. По-моему, в Минске все, все уничтожено и выхолощено. Э, Кто это ну, сделал? Это сделал белорусский народ. Нет. Я считаю, что если бы Взгляд он, он сохранил если Беларусь. бы принадлежал Беларуси, они бы Ну, сделали вот, такую же помойку. Согласен, такую согласен. же помойку. В данном случае согласен, да. Сдел- Сделали бы такую же помойку. Студэнты політэхнічнай акадэміі, якія пілі піва перад філармоніяй, таксама падзяліліся ў сваіх меркаваннях. По-моему, там все памятники старобелорусские. Все, что с древностью связано. Они перед зачетом вам расскажут очень много. Я тоже этот зачет сдавал. Правда, ничего не помню, потому что сдал зачет, и меня это больше не интересовало. Вечарэла, калі я вырашыў вярнуцца да сыходнай кропкі ля універсаму цэнтральнай. У метро я запытаўся афіцера ўнутраных войскаў. Знаете, я не местный, так что да не знаю даже, что вам сказать такого. І як не дзіўна, менавіта ў метро я напаткаў большасць адказаў такога кшталту. На выхадзе з падземкі ў пераходзе людзі рабіліся больш разгаворлівымі. А вы по-русски можете сказать? А Вильнюсе? Вообще мы фашисты, нацисты. Вот, поэтому на память не обращаем внимания. А я просто с Москвы, так что обо мне спрашивают насчет Вильнюса и Беларуси, это просто бесполезно. Спадар за войскай з пустымі пляшкамі перад універсамам цэнтральны. Я вам не могу ответить на этот вопрос. Вы, вы просто как-то говорите загадочно. Неўзабаве да мяне падышоў чалавек, які прадставіўся выканаўчым дырэктарам асацыяцыі прафесійнага боксу Рэспублікі Беларусь. Вене, вы знаете, ей был, не знаю, да. Скалина там Питер работал, нет? Костусь Калиновский там что-то, Дзержинский там был немного. Но, а там больше, видимо, это э, была э, политика того часу, урада, чтобы мы ничего не знали. Поэтому мы действительно мало знаем. Увогуле на пятачку перед Макдональдсом над вячоркам можна напаткаць багата мясцовых зорак. С пытанням аб вільні я звярнуўся да вядучых рады BA Барыса Штерна. Вільня. <laughs> Ну, вся Вільня, это, напевно, белорусский неколи город. До часа? Ну, до революции. Дима – ведомый менский уличный музыка. В истории Беларуси, такие помники, да, сдается мне, неколи был э, таки, проспект Ленина, во, э, такой, ну, такой Ленинский проспект, вот у нас ён некалі таксама быў вось гэты помнік так сказаць вільні мне асцыруецца з гісторыі беларусі былы праспект леніна ў вільні носіць сёння імя вялікага князя гедеміна які паводле падання і заснаваў гэты горад у чатырнаццатым стагоддзі гара гедеміна все што засталося ад верхняга замка найбольш вядомы віленскі помнік Віцер Бартусік не паспеў яшчэ прачытаць новую кнігу Лявона Луцкевіча, затое ён чуў ад самога аўтара тое, што пасля склала змест вандровак па вільні. Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Thank you. шасе отдаляецца вільня, тым больш прыемна мне яе згадваць. Я і зараз не магу дакладна растлумачыць, што дало мне такое адчуванне свабоды, пры якім хацелася скакаць вышэй за вежу едыміна. Мяжы тады не было на руках савецкія грошы, а я пачуваўся арыштантам, які збег з-пад канвою. Я блукав абсолютно без ніякої мети, безупинно міняючи накірунки, збочуючи у двори, навздогад заходячи у кав'ярні. У моїм нататнику не було ніводного віленського телефона, я ведав тільки один адрес – вокзал. Але чому тоді во мне узнікало відчування, що я тут не лишній, гэта я почав розуміти, вернувшися з Вільні. Горад пра беларускасць якога я ведаў толькі што ўсё пачыналася тут, прычым гэтае ўсё яшчэ не было напоўнена фактамі ды імёнамі, дазваляў мне самому прыдумваць сабе гульню, адно толькі сваімі дэкарацыямі, падказваючы вобразы. И я гулял за понтанностью дитяти, уявляючи себе то здороженным мнихом рыцарам, то заблукалым офицерам у чаканні большевіцкага фронту, то якімсь збанкрутавалым буржуа. І горад абсалютна не замінаў. Нагодаў выправіцца ў вільню другі раз было зашмат. Па-першае, я не ўбачыў вострыя брамы. Па-другое, у маім нататніку завёўся першы віленскі тэлефон першай беларускай газеты куды я адразу ж і накіраваўся нікому невядомым і нікім нечаканым гостцем я з'явіўся ў дамку на вуліцы жыгемонта дзе ў кампаніі маладых людзей быў цёпла вітаны паважнага веку панам з манерою крыху расцягваць словы што падалося мне вельмі артыстычным я запытаўся ў аднаго з маладзёнаў хто гэты пан луцкевич адказаў той Мая рэакцыя на знаёмае прозвішча вывілася ў больш арыгінальнае пытанне да супрацоўніка нашай нівы. Няўжо той самы запытаўся я. Збянтэжаны нашанівец пасля хвіліны роздаму вымыю, ну, вядома. Пасля, калі я вырашыў пашпацыраваць па дзівосным горадзе як магадолей і шпацыр мой зацягнуўся на год, Я часто сустракаў Лявона Луцкевіча на чале якой-небудзь групы пераважна маладых людзей, ці то турыстаў з метраполіі, ці то студэнтаў з мясцовага універсітэту, дзе адкрылася беларуская катедра. Я ахвотна далучаўся да тых экскурсіяў мінулыя і ад усведамлення таго простага факту, што ў старога шляхетнага чалавека гэтае мінулае прайшло на вачах я збянтэжана губляўся ў пошуках нейкага галоўнага пытання, а ён гатовы быў адказаць на любое. Мне думаецца наши наіўныя пытанні, а дзе было тое, а дзе адбывалася гэтае, давалі старому чалавеку сілы жыць. Ён, чыя роля галоўнага сведкі беларускага часу у нашай былое сталіцы напаўнялася сэнсам толькі пры наяўнасці ўдзячнай публікі, нарэшце нас дачакаўся неяк бадзяючыся па тавернах з адным сваім літоўскім прыяцелем што на правах гаспадара вырашыў здзівіць мяне тутэйшым джынам ды выпадкова сустрэўшы луцкевіча я абмяняўся з ім парую словаў пачуўшы беларускую гаворку літовец немало здзівіўся что и этот дедушка тоже приехал из гомеля ды не отказаў ему я гэта мы тут с тобою турысты з розным стажем а ён на гэтых вуліцах гаспадар ці то мой літовец хацеў зрабіць мне прыемна ці то сапраўды прасякнуўся сітуацыі, але прапанаваў выпіць за настоящего хозяина пра сыход гаспадара я даведаўся з радыё свабода калі моя полуторагадавая прагулянка уздоўж малой пагулянкі скончылася ў гудалі на нервовы погляд маці я адказаў проста помер Луцкевич. Той самый. Все ж есть рация у тым, что у Вильнюс Беларуси зараз не поедешь запросто. Коли господар отсутничая, треба еще доказать ягоным близким, что ты маешь право завести у дом. Тому я неохотно хожу по домах-музеях. Там нельга палить, корыстаться господарскими фателями, а головное покидать после себе следы калі стану старым неважна якія рэжымы тут будуць панаваць нехта юны абавязкова павінен у мяне запытаць дядька а расскажыце пра вільню і мне будзе што яму распавесці адна фраза памятаю сустракаю я на замкавы луцкевіча чаго каштуе а тое што пытанні прагучаць у гэтым асабіста ў мяне сумневаў ужо няма Могу только погодиться с Бартосиковым оптимизмом, бо белорусская вильня належит до минулого життя, одно коли глядишь Зменску. У реальности она никуда не дяется, и она чакая белорусов, как дать им силы духу. И то, что они покуль не разумеют этого, не разумеют, чего им сапраўды бракуя, так само не подстава для пессимизму, бо гэты город вечный і у яго ёсць усе шанцы не сёння дык праз гады і стагоддзі спатрэбіцца нам вільня гэта кантэкст праверачнае слова для любога з руху у беларускай культуры Чорная брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.